já tava daquele jeito. De, de Ferrari blindada e o bolso cheio do dinheiro. O bonde dos bravos, os mais respeitados. Sempre no poder, estilo mega milionário. Vou pagar suíte, sair com as mina VIP. Quer é, ter vida boa, vem com nós naquele pique. Manda, manda vir o Black Label que mais tarde tem um baile. E os, e os cara do momento é o Livinho e Menor. querem atrasar. Nossa origem é vida louca, só Deus pra nos julgar. O bonde dos brabos, os mais respeitados, sempre no poder, estilo mega milionário. O, o bonde dos brabos, o mais respeitado, sempre no poder, estilo mega milionário. O bonde dos brabos, os mais respeitados, sempre no poder, estilo mega milionário. O, o bonde dos brabos, o ajeitado, sempre no poder, estilo mega milionário. Quando eu dei por mim, eu já tava daquele jeito. De, de Ferrari blindada e o bolso cheio do dinheiro. O bonde dos brancos mais respeitados. Sempre no poder, estilo mega milionário. Vou pagar suíte, sair com as mina VIP. Quer ter vida boa, vem com nós naquele pique. Manda, manda vir o black label que mais tarde tem um baile. E os, e os cara do momento é o livinho e menor do chapa. bagulho é doido quando em brasa pega fogo, derrete os invejosos que querem. Deus pra nos julgar. O bonde dos brabos, os mais respeitados, sempre no poder, estilo mega milionário. O, o bonde dos brabos, o mais respeitado, sempre no poder, estilo mega milionário. O, o bonde dos brabos, os mais respeitados, sempre no poder, estilo mega milionário. O, o bonde dos brabos, o mais respeitado, sempre no poder, estilo